Mes prašome jūs, broliai, dėl mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus ateimo ir dėl mūsų surinkimo aplink jį. Nesiduokite taip lengvai nukreipiami nuo sveiko proto ir įbauginami ar dvasios pranašyste, ar žodžiu, ar neva mūsų parašytų laiškų, esą viešpaties diena jau čia pat. Tegul niekas jūsų neapgauna kuriuo nors būdu. Pirmiau turi ateiti atkritimas ir apsireikšti nedorybės žmogus, pražūties sūnus, prieštarautojas, kuris iškelia save virš kiekvieno vadinamojo dievo ar šventenybės ir pats sėdasi dievo šventykloje, dėdamasis dievu. Ar neprisimenate, jog tai sakiau jums, tebebūdamas tarp jūsų? Jūsgi žinote, kas dabar jį sulaiko, kad jis apsireikštų tik savo metu nedorybės liepinys jau veikia, bet dar turi pasitraukti tasai, kuris ją varžo. Tada jau apsireikš nedorelis. O viešpats Jėzus sunaikins jį savo burnos kvėpimu ir sutriuškins savo didingu atėjimu. Ano nedorelio atėjimą dėl šetono įtakos lydės įvairūs galingi darbai, ženklai ir netikri stebuklai, ir visokios nedoros apgaulės einantiems į pražutį, už tai, kad atsisakė mylėti tiesą, kuri būtų juos išganiusi. Todėl Dievas jiems siunčia galingą paklydimą, įdant tikėtų melu. Tai bus nuteisti visi, kurie netikėjo tiesa, bet pamėgo neteisybę. Mes privalome visuomet dėkoti Dievui už jūs, viešpaties numylėti broliai, kad Dievas išrinko jūs kaip pirmienas išganimui dvasios pašventinimu ir tiesos tikėjimu. Tam jis ir pašaukė jūs per mūsų evangeliją, kad įgytumėte mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus garbę. Todėl, broliai, tvirtai stovėkite ir laikykitės perduotų tiesų, kurių išmokote iš mūsų žodžių ar laiško. O pats mūsų viešpats Jėzus Kristus ir Dievas mūsų tėvas, pamilęs mus ir maloningai suteikęs mums amžinos paguodos ir geros vilties, te suramina jūsų širdis ir te sustiprina kiekvienam geram darbui ir žodžiui.